Genes kai Geranoi Genes kai Geranoi ton auton Leimona ENEMONTO. Epifanenton de autois Thereuton hai men Geranoi e la frai usai a peptesan hoi de Genes meinantes diato baros ton somaton sunele eptesan Huto kai ton anthropon e pan polemos e polei genetai hoi menapenetes euprophoroi ontes rai dios apo poleos eis heteran polin dia soi sontai tes eleutherias metekontes hoi de plousioi dia ten ton hoparkonton hyperbolen menontes polakis douleusin